Auscultu cae ripetu. Porzio cent unu. Pluvegis en sud-occidenta Africo. Ec fluis riveroi. Aperis ec lagoi. Ien vere impona natura miraclo. Verdigis deserto. Revenis la vivo citiu escepta natur fenomeno. Aperas normale, ege malofte. Set prola nun tempai climatai condicioi, gi eble tre baldau revenos citien. Ni devas conscii che cio changigas ni vivu la vivon la uniai eblezoi. Ni povas patali per pazai rimedoi, por venci mal saton cae male Per liai contactoi li povus atingi, ricevi la monon, iam iom pli frue li povus convinci la bank officistoin che indas el pagi la sumon petitan. Li ne volas esti sen noma numero. Li sentas sin grava en tiu afero. Li ne prebezonas publican attenton li havas por tio tre grandan talenton. Si sidis comforte en seggio ce tablo, cae longe observis la preter passantoin. Subite aperis tre stranga persono, cun bunta vestagio, cae granda ciappello. Ciu estis artisto au carnavalisto? La homoi tremiris, set diris nenion. Ciar io simila ocasas tre ofte. Stranguloi citie ne estas escepto. ceriz cultivado ne estas facila char frosto malfrua minazas ricoltoin. in ciare bon chance citiu dangero iam estas pasinta abundos cerizoi last nocte mi dormis surprize malbone. Ciar eta problemo turmentis la cerbon. La coro ne trovis suffician riposon. tio la tago ne estis tre bela. La tuta popolo postulas reformoin faculoi occupu la grava in postenoin. Fiuloi pristelis la statum dum iaroi. Nun ciui desiras che tio finigiu. Cicitis eldiron, de politicisto li tiam promessis construi lerneion. E nia villaggio por niai infanoi. La mono ne mancas, existas iam plano. Si plucis la floroin sur monta herbeio, si estis ravita de tiu belezzo si metis la floroin en vason el vitro. Prin tempan plesuron si sentas en coro. Mi havas problemon malfermi botelon. Mi prenas portio apartan helpilon. Per tio, mi povas facile malfermi. ec granda in botello sen plua problema. Si interesijas pri liai negozoi. Si volas profiti de lia successo. Si usas portio virina in armiloin li estu ravita de scia spritezzo. Ni devas alfronti la kernan problemon. Gi estas conata, sed restas sen solvo. Ni devas discuti, cud spertai faculoi, por fari proiecton, launiai ec conoi. La tassoi en schranco ne estas usatai. Ne estas besono por tiom da tassoi. Do ili nur servas por esti ornamo, por crei etoson en nia salono.